Esiet sveicināti, skan redzījums ielūdz Grigors skola, pie mikrofona mācītājs Ārts Druvietis. Tā kā rīt ir 1. aprīls, tad šajā laikā parasti starp kristiešiem mēdz pacelties jautājums, vai tas ir normāli, ka kristieši jokojas, smējās, un vai humors ir savienojums ar ticības nopietnību. Un droši vien, ja mēs tā teiktu, ka jokoties ir iespējams uz kāda rēķina un ļauni un rupji, tad, protams, ka tā nav lieta, ko mēs varam savienot ar savu ticību, bet es domāju, ka mēs skatāmies, kā Dievs mūsu dzīvēs darbojas un kā viņš kādreiz atbild uz mūsu lūkšanām, kā viņš kādreiz reaģē uz mūsu kaut kādām muļķībām, tad man liekas, ka nav šauba, ka Dievam ir daudz labāka humora izjūta nekā mums visiem. Un man liekas, ka tieši tāpēc arī viņš mūs ir radījis, ir spējis smieties un jokoties. Un tā arī radās doma šo raidījumu veidot mazliet savādāk nekā tas ir parasti. Jā? Mācītāji? Labvakar, mācītāji. Jā, labvakar. Ko jūs darat? Mums nav ko darīt, mēs kaut ko gribētu ļoti pastrādāt. Jā. A, es tieši tagad raidījumu rakstu. Gribat turpināt? Jā, mēs o, jā, mēs turpināt. Varētu gan, jā. A, nu reiz sākumu jau ierakstīju, jūs tad rakstiet tikai tālāk. Jā. Mākat ar šito aparātu apieties? Jā, Gregors skolas studenti. Mierīgi, jā. Visu var. Var mums droši uzticēties, viss būs pilnīgā kārtībā. Nu tad uz priekšu. Nu, paldies. Nu. Tā. <laughs> Nu, tagad kaut kas, jā, kaut kas jāatver, kāds tur tā nu, dokumenti. Tā, paskatīsimies, kas mums tur datorā ir. Reku, reku, reku, reku. O jā, reku viens. Reku materiāli. Nu, tad laižam, tu spied. Sagatavot priekš raidījumu. Spied. Ēters. Aiziet. Cik svarīgi tavā dzīvē ir Dieva apsolījumi? Dieva apsolījumi ir ļoti svarīgi, jo... Bē. <laughs> Bē. Es gribu zināt, cik svarīgi tavā dzīvē ir dieva apsolījumi. Tu varēsi pateikt, kas tie tādi ir. Es zinu, zinu, zinu. Uh, <laughs> es zinu. Nu, beidz. <laughs> Neko neteikšu. Kā tavuprāt, visefektīvāk var liecināt par Kristu mūsdienu sabiedrībā? Es domāju, atkal tā, ka pirmkārt tas varētu būt Bībelē, saistīts ar Bībeli Kristus, otrkārt slavēšana un treškārt pielūgsme. Ehm, Bībele jau parāda, kas ir mūsdienās Kristus, un, un Bībele jau ir pats galvenais. Aga. Mārtiņ, tev jā, kā mēs varam liecināt par Kristu mūsdienu sabiedrībā? Kā mēs varam liecināt? Ar ko tev sa... Nu, fuj! Tu ierīci parādi. Nu, ko tad šitā viņš raksta iekšā, ja? Ko jūs ledīsiet eh, tautās, ja to? Jā, mēs gribam dzirdēt, ko tu par šo domā. <laughs> Ļoti labs, ļoti labs. Ja man tāds būtu, es nezinu, ko tādi saka. Taisīt savu raidījumu. Jā, Ainis piedāvā zelta rokas. Labi. Ja man tāds būtu, jā. Oi, nu redz, ko tu tagad piespiedi? Ko mēs noklausījāmies? Senāts izbrāķētos materiālus palaidām. Nu, gluži kā joks. Nu jā, bet rīt jau ir joka diena gal galā. Nu, tad Jā, mēs esam iesākuši, sanāca tā, ka iesākuši esam ar joku. <laughs> Labi, es tad nu, pastāstīšu anekdotu. Pie psihiatra. Pacienti, labi, sāksim visu no paša paša sākuma. Nu ko, no sākuma, tad no sākuma. Iesākumā es radīju debesis un zemi. Es arī izstāstīšu kādu anekdoti. No zobārsta kabineta iznāk pacients – Draugs jautā, kā gāja? Izrāva divus zobus, bet tev taču sāpēja tikai viens. Zobārstam nebija atlikuma, ko izdot, kad gribēja samaksāt par vienu zobu. <laughs> Reiz četri rabīni, pastaigādamies parkā, sastrīdējās par bambarā. <laughs> Reiz četri rabīni, pastaigādamies parkā, sastrīdējās par bībeles tēmu. Iznāca tā, ka trīs bija pret vienu. Tas sāka dedzīgi lūgties – Dievs, es taču zinu, ka man ir taisnība. Lūdzu, dod kādu zīmi, lai šie cietpauri saprastu, ka viņi maldās. Tūlīt debesīs savilkās tumšie mākoņi un nodārdēja pērkons. Bum! Redziet, nu, iesaucās rabīns. Dievs saka, ka man ir taisnība. Blēņas, atteica trīs. Tā ir tikai sakritība. Rabīns pacēla rokas pret debesīm un sāka skaļi lūgties. Žēlīgais dievs, lūdzu, dodu vēl vienu zīmi. Te uzreiz zibens, babāts, iespēja blakus augošajā kokā, un rabīns priekā iesaucās: Redziet, skatieties, man taisnība! Un pārējie trīs - nekā! Negaisa laikā zibens mēdz spērt kokos, tas nav pierādījums. Izmisušais rabīns saņēmis pēdējos spēkus iegliedus. Ak, Dievs, dod šiem auniem nepārprotamāku zīmi! Te izklīda mākoņa un pērkondimdoša balss teica, viņam ir taisnība. Un tie trīs, nu un tad, tik un tā iznāk divi pret trījiem. Veiklā ieskrien mazs puisēns un jautā pārdevējai, vai jūs lūdzu varētu man apkalpot bez rindas, man ļoti gaida tētis. Labi, kas tev vajadzīgs? Tolets papīrs. Trīs vīri spriež par to, kas pasaulē visātrākais. Pirmais saka – Es domāju, ka pasaulē visātrākā ir gaisma. Tikai ieslēdz un uzreiz top gaišs. Otrs - nē, es gan domāju, ka pasaulē visātrākais ir vārds. Atliek pateikt, bet noķert vairs nav iespējams. Trešais saka, es nepiekrītu nevienam no jums, jo pasaulē visātrākā ir caureja. Vakar man tā vēders sagriezās, ka ne gaismu paspēju ieslēgt, nekādu vārdu bilst. Veca ateista pārdomas mūža nogalē. Ja Dieva nav, tad paldies Dievam. A, ja nu ir, tad nedod Dievs. <laughs> Mājās sēž Ābrams un Zāra un pa logu redz, ka pie viņiem nāk kaimiņš. Ābrams turpina. Tu redzēsi, ka tūlīt atkal kaut ko prasīs aizdot. <laughs> Kaimiņš ienāk un jautā, Ābram, vai tu šodien plāno izmantot savu zāģi? Jā, tas man būs vajadzīgs visu dienu. Jauki, vai tu nebūtu tik laipns un neaizdotu savu makšķeri, ja jau visu dienu plāno strādāt? Jauns garmatains puisis gribēja aiziet uz peldbaseinu. Peldbaseina saimnieks mēģina paskaidrot, ka ar gariem matiem nedrīkst baseinā peldēt. Veselības aizsardzības un higienas nolūkos ar gariem matiem peldēt šeit nedrīkst. Aiziet nogriezt matus un tad varēsiet peldēties. Jauneklis iebilst, bet daudzi vareni cilvēku vēsturē ir bijuši ar gariem matiem. Tādi ir noteikumi, kāds ir noskaldījis saimnieks. Mūzum arī bija gari mati. Mūzu sarta nedrīkst peldēt. Maza meitenīte autobusa pieturā lūkojas uz topošo māmiņu un jautā viņai, kas tev vēderā? Bērniņš, vai tu viņu mīli? Jā, ļoti. Tad kāpēc tu viņu apēdi? <laughs> Zobārs apskata pacientu. tā nebija jāsādīt, tā jāsādīt. Zobārs apskata pacientu. Jūsu zobs ir sastrutojis, nāksies raud ārā. Cik tas maksās? 20 mm, latu. 20 latu par 2 minūšu darbu? Nu, ja vēlaties, es varu jūsu zobu raut lēnāk. Nu, labi, anekdots paliek anekdots. Mums jau ir atgadījumi no skolas studentu dzīves. Varbūt paklausīsimies tos. Pastāsti smieklīgu atgadījumu no skolas ikdienas dzīves. Jā, tas bija ļoti interesanti. Tas bija rudenī, laikam, oktobra mēnesis. Pamodos eh, un domāju, rīts jāceļas. Es fiksi ātrumā skrienu uz dušu, nomazgājos, uzlieku kafijai ūdeni, un tagad domāju, kaut kas nav pārāk liels klusums valda. Kaimiņi istabā neviens nečabinās, jāpaskatās pulkstens. Kaut kas tāds aizdomas, ka nav laikam riktīgi. Nu, iededz uguni, paskatos pulksteni, protams, pulkstens trīs naktī. Nu, ko man bija darīt? Man parāva labi smiekli, tādi lieli, bet skaļi jau nesmējos. Izgāju virtuvē, iz, nogriezu elektrisko plītiņu, noņēmu ūdeni un likos gulēt. Es varētu izstāstīt vienu smieklīgu gadījumu. Īsnībā viņu varētu nosaukt par traģisku gadījumu. Tas bija kādu vakaru, kad es cepu no laukiem paņemtu gaļiņu līdzi. Un es tā cepu, cepu, nu tur tā viss kūp un smaržo. Tad es to gaļiņu noņemu, mhm. paniņu atstāju ar visiem tauciņiem un aizēju stolēti. Neatceros īsti, ko es tur darīju, vai es tur kaut ko tur matus mazgāju vai ko. Pēc kāda brītiņa dzirdu mobilais zvana tāds pī, pī, pī, pī, pī. Es domāju, nē, nu manējais mobilais jau tas nav. Pēc kāda laika redzu, no nu, aigars kaut kur tur skrien, un tā sama, ko viņš tik traki skrien. Pēc tam es dzirdu vēl kāds, saka, tur augšā kaut kas drausmīgi pīkst, otrā stāvā tur kaut kas drausmīgi pīkst. Es domāju, nu, kas tu tur varētu pīkstēt? Nē, man ar kaut kas pīkst, pī, pī, pī, pī, pī, pī. Es domāju, nē, nu kas varētu būt? Pēc tam es ieraugu pie griestiem kaut kas pīkst. Bet man īsti, protams, nav skaidrības, <laughs> kas tas paparāt. Pēc kāda īsa virklīņa atnāk direktors stāv tur koridorā mūsu bloka durvīs un tā skatās uz mani ar lielām acīm. Es domāju, ne, nu, ko viņš man tā skatās. Pēc tam es tā pastos kārtīgi viņam sejā un pastos uz viņa galvu un redzu, ka viņa galva ir dūmos. Un tad es sapratu, <laughs> ka ir iedarbojusies signalizācija. Un ugunsdzēsēji jau bija praktiski sakravājuši mans, un tūlīt būtu klāt. Un direktors pēdējā brīdī paspēja pazvanīt un pateikt, nu, ka studenti aizraušies ar gaļas cepšanu. <laughs> Un tad viņš tikai man noteica, nu, būtu atbraukuši uz gaļas ēšanu. Tas bija smieklīgi manā prātā, kad vienā dienā vakarā Andris nāca man prasīt par striķiem, kur mēs braucam sludināt dziesmas. Un es biju naktstrēklā jau, un gribēju iet veļu mazgāt. Vienā rokā man bija veļas pulveris, otrā man bija veļa. Un nāk tas Andris, un es pārbijos. Un es tagad karuseli atgriezos otrā riņķī. Es nevēlos, lai jūs pārprastu skolas ikdienas dzīvi. Tādēļ ehm, es gribu uzsvērt to, ka šī skola ir ļoti, ļoti nopietna un ehm, šeit mācās ļoti nopietni audzēkņi. Un eh, es nekad neesmu redzējis nevienu smējamies vai smaidām, un visi skolotāji ir nopietnības kalngalā. Vienreiz gadījās kāds pasmaidīja, bet tā vairs nekad neatkārtojās. Un eh, tiešām arī tie nākamie studenti jāsaprot, esiet gatavi ļoti nopietnām mācībām, kur nedrīkst smaidīt, nedrīkst smieties un trenējieties jau tagad. Paldies! Nu jā, neskatoties uz to, ka skolā viss ir tik ļoti nopietni, šeit tomēr darbinieku pulciņš pieaug. Rīt pat mūsu skolā sāks darbu jauna darbiniece, kurai, starp citu, tieši šodien ir dzimšanas diena. Jā, un Eva, mēs tev gribam tāpēc veltīt muzikālu sveicienu. Mūzika Скажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? И за тобою бегала Дед Мороз Пролила немало я горьких слез А ну-ка, давай-ка, плясать выходи, а? Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди наконец бывают все мечты Лучший мой подарочек – это ты А ну-ка, давай-ка плясать играми Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Да, да, Дед Мороз, шу, Дед Мороз, погоди! Šis bija sveiciens Ēvai. Un tagad pienācis laiks aktualitātēm. Dārgie klausītāji, mūsu skolā viesojās, kā viņš pats izteicās, importa draugs. Viņš ļoti vēlējās piedalīties raidījuma tapšanā. Un mēs viņam ļāvām ierunāt aktualitātes. Lūdzu, paklausieties, kā viņam tas izdevās. pulksten desmitos vakarā skolas kapelā. Notiks teze lūkšanā un būs visiem labi tu. Katru otrdienu pulksten deviņos no rīta strīķu skolā notiek svēt brīdīs un visi bērni aizietu. Otrdien, pūkstens sešos vakarā, skolas kapelā Grego. Skolā jau kalpojums noiek, jo notiek. Diev kalpojums, kurā kalpo skolā studenti un mīļi, visus gaida gaida tu. Vien pulksten septiņos vakarā skolas kamīnzālē notiek alfa kurs, kurā visi var iepazīties ar kristīgo ticību. Ja vēlaties uzzināt, Gregors skolas pārstāvjus piedalīties kādā draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums. Sīkāku informāciju par Gregor skolu varat iegūt mūsu mājaslapā www.gregors.lv. Lai aizvanot! atdošanu, es aizmirstu nosaukt skolas, e-pastu un tas ir skolā et Gregors Evē. dārgie klausītāji, ja jums ir kādas vēsturiskas ziņas, vēsturisks materiāls vai dokumenti par to, kāpēc 1. aprīli dēvē par joku dienu, tad rakstiet mums. Savukārt, ja jums ir sūdzības par šo raidījumu vai vienkārši par Gregoru skolu, nu tad zvaniet pa tālruni 638 224 03 343 85, 777, 248, 705, 22. Tagad laiks aptaujai. Vai tu zini, kas bija un ko darīja Mārtiņš Luters? Es domāju, ka viņš ir vislabākais pavārs nu, ārzemēs un arī Latvijā. Nu, viņš arī ir konditors vai kulinārs, nu, viņš ir pavārs. Nu, tā kā mani sauc Mārtiņš, viņš varētu būt arī tāds kā mans vārdu brālis. Un es pats arī esmu īstenībā ar viņu ticies kā ar cilvēku. Viņš arī ir bijis pie mums viesīts arod vidusskolā, reklamēja savu programmu pavāru mākslā. Un arī ēdienas varējām degustēt to, ko viņš bija pagatavojis. Viņš nodarbojas ar ēdienu gatavošanu un apceļošanu pasaulē. Es skatījos viņa raidījumu. Viņš bija Anglijā. Jā, viņam patīk, kā to grupu sauc pagaidi. Viņam patīk viena grupa. Tie bija puiši senos laikos, viņi bija tādi. Bītli! Jā, viņam patīk ļoti bītli, es skatījos. Tā es ēst. Vēl kaut ko? Televizorā filmēs un kad raidījumu tur par kulināriju iespējams. Vēl. Viņš ir tētis, viņš ir vīrs un viņš palīdzēja Ingī būt ēnai. Tāds jauks izskatās, tāds interesants akcents kaut kur ārzemēs viņš ir bijis, un tāpēc viņam tāds interesants akcents. Kaut kāds pavārs laika ārzemnieks it kā, ne? Pavārs un laikam pieder kaut kāds restorāns viņam. Viņš nodarbojās ar ēst gatavošanu un vienmēr saka, kas var būt labāks par šo? Oh. Zini, man sāk kaut kā izklausīties, ka mēs esam paņēmuši – nepareizās atbildes, ka šīs ir atbildes uz citu jautājumu. Jā, man arī. Dārgie klausītāji, ja jūs patiešām esat vēl pie saviem radio aparātiem un klausties mūs, paldies jums! Mēs ceram, ka šo raidījumu mēs ļāvām jums nedaudz pasmaidīt, ievingrināt savus sejas muskuļus, ka jūs uzņēmāt nedaudz C vitamīnu, un um, mēs jums novēlam jauku vakaru un visu šo darba nedēļu. Lūksim Dievu! Mīļais, dārgais Dievs Tēvs! Mēs Tev pateicamies par žēlstības laiku, kuru Tu ļauj mums piedzīvot. Mēs pateicamies Tev par šo dienu un arī par šo raidījumu. Un mēs priecājamies, ja kaut viena sirds caur šo raidījumu ir iepriecināta. Paldies Tev, kungs, ka Tu mums dod emocijas, ka mēs varam just, varam priecāties, varam raudāt, varam mīlēt. Dievs Tēvs, mēs Tev lūdzam, lai Tu dari mūsu sirdis vienkāršas, patiesas, tīras un mīlošas, bez kāda viltus un jaunuma. Dod mums, kungs, stipru pārliecību, ka mēs esam mūžīgās dzīvības mantinieki, un pat ja mums klājas grūti, mēs varam priecāties savā sirdī, jo zinām, kāda ir mūsu alga debesīs. Palīdz mums, Dievs, ka mēs iemīlam cilvēkus. Dari mūsu dzīvus, lai Tu vari caur mums dāvāt savu mīlestību cilvēkiem. Dari mūsu dzīvus, lai mēs varētu liecināt par Tevi, ka Tu esi dzīvs. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Amen! klausieties raidījumu, ielūdz Gregors skolu.